النقطة الثانية في هذه المحاضرة نقطة نمبر 2 katika muhadhara wetu huu kama nilivyoahidi itakuwa ni kutaja baadhi ya mifano hai kabisa ikionyesha juhudi na kujitoa kulikofanywa na maulama min salaf wa man ba'dahu min al-a'imma katika salafu wema kwenye njia ya kuipata elimu na kuhudhuria vikao vya elimu يقول أهل العلم لقد عرف سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم قيمة هذه المجالس المباركة وفضلها وحقيقة ولفهام wema wetu waliotangulia Allah warehemu wote walifahamu thamani ya vikao hivi vya elimu vilivyobarikiwa na salafu salih walifahamu fadhila za vikao kama hivi وأنها من أقوى الأسباب التي تعين على إحياء القلوب والتقرب من علام الغيوب walifahamu kwamba vikao hivi ni katika sababu kubwa kabisa ambazo zinasaidia katika kuhuisha nyoyo na kumkurubisha muislamu kwa yule mjuzi wa mambo ya ghaib Allah subhanahu wa ta'ala basi salafu salih walipolijua hilo wakajitolea wakati wao mwingi sana kwenye kuitumikia elimu bali wakaonyesha kupa ya hali ya juu kwenye kuziendea njia za elimu na salafu saleh walitoa kila kilichokuwa ghali na thamani ili waipate elimu taraku min ajli alilm alawtan waddiyar si hilo tu bali waliacha kwa ajili ya ilmu waliacha miji yao na makazi yao walikuwa ni watu wa kusafiri mji mpaka mji nchi hadi nchi kwa ajili ya kutafuta ilmu bali walisafiri safari nyingi angalia ar-rihlat fi talab al-ilmi ambazo wamezifanya ulama salaf اقرا كتب التراجم ترى العجائب soma vitabu vikizungumzia historia za wanawachuoni na tarehe zao utaona maajabu namna watu walivyosafiri masafa ya mbali katika safari za miaka ile safari ngumu katika vipando duni wakipita njia hatari kwa sababu ya kutafuta elimu na kwa sababu ya amana hii ya dini iliyokuwa kubwa leo bwana tuna maisi katika misikiti feni za pepea bwana utadhani ni kikao cha harusi hatuna stress yoyote darasa zingine watu waletiwa mpaka maji ya bure wakagaiwa ili kuvutwa vutwa tu darasa za bure mwalimu humlipi anakuja mwenyewe tena akifika darasani auliza ah fulani vipi mbona haja sijamwona leo ah shekhe leo ah mzee fulani naye ah, ah upo sasa yani pia ana kile kiherehere yule yule shekhe cha kuwaona kwamba mmefika wala yuridu minkum jazaan wala shukura ndivyo walivyo mashaka zetu maulama waliitafuta elimu kwa kuhama miji katika dhiki kubwa nitoe mifano michache mfano wa kwanza barakallahu fikum tumwangalie alimamu al-hafidh ibn manda mwanawachuoni wa karne ya 4 huyu alimamu al abu abdillah al-asbahani rahimahullahu ta'ala ibn manda akizungumzwa huyo mbele ya ahli sunna hahitaji tarjama ni wale mastaa nyinyi mna mastaa wenu kwenye mambo yenu ya ovyo ovyo mna mastaika sisi tuna mastaa wetu kwenye jambo letu hili la dini wakitajwa tuwafahamu huyo ni fulani chuma hicho katika mambo ya kielimu sasa nikizungumza nikimzungumza al-Hafidh ibn Manda Abu Abdullah al-Asbahani rahimahullahu ta'ala kafariki mwaka 395 anafahamika Al-Imam Adh-Dhahabi katika Siyaru alami an-Nubala juzuu ya 16 niliyonukuu maneno haya ukurasa wa 30 anasema akimzungumzia al-Imam al-Hafidh Ibn Manda kwanza akasema muhaddith al-Islam al islam وأحد الأئمة الأعلام رحل في طلب العلم هو ni katika wanaochuoni wa hadithi ya Kiislamu na ni mmoja katika maimamu nyota kabisa wenye kutambulika rahala fi talab alilm wa umruhu 20 sana alisafiri huyu kuitafuta ilmu akiwa na miaka 20 warajaa wa umruhu 65 sana na akarudi katika mji wake akiwa na miaka 65 wakanat rihlatuhu 45 sana safari zake za ilmu zilichukua miaka 45 yuko ugenini anasaka ilmu toka ni kijana mpaka amekuwa mzee rahimahullahu ta'ala wa tayyaba tharahu يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لم أعلم أنك أنا بمزغمزة lam a'lam ahadan kana awsa' rihlatan minhu wala akthara hadithan minhu مع الحفظ والثقة فبلغنا أن عدد شيوخه ألف وسبعمائة شيخ الإمام الحافظ الذهبي anasema sifahamu mimi yoyote alikuwa ni mwingi wa safari kuliko yeye safari za kielimu si safari za kibiashara bwana ukajisifia visa za kwenda Dubai na China mimi mpaka pasipoti imejaa mihuri bwana sasa ninatengeza nyingine ukaona nsifa alafu jahili si safari hizo bwana safari hizo hazina fadhila yoyote bwana amthaluka ulufun mfano wako ni maelfu ulimwenguni bwana umesafiri nini wewe wenzako wamesafiri katika ardhi hii wamemaliza hawana sehemu ya kwenda sasa wanasafiri chini ya bahari kutafuta kutafuta sehemu kwenye kwenye matumbo nyumba za samaki hawana sehemu ya kwenda utakuja kuwa wewe bwana asema hamfahamu yoyote ambaye ni mwingi wa safari kuliko al-Hafidh Ibn Manda na mwingi wa hadithi kuliko yeye pamoja na hifdhi aliyokuwa nayo na umadhubuti thiqatun fi riwaya imetufikia sisi kwamba idadi ya mashekhe zake walifika mashekhe elfu na mia saba ambao wamesoma kwao ilmu adadu shuyukh niwape mfano wa pili soma tadhkiratul huffadh vitabu vya tarjama hivi للامام alhafidh الذهبي رحمه الله تعالى juzuu ya 3 sahifa ya 830 kwenye tarjama ya al-imam imam imam al Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala chuoni aliyefariki mwaka 327 hijria صاحب الجرح والتعديل pametajwa kisa chake na habari yake ya mambo ya kielimu uone namna walivyokuwa wakijitolea anasimulia mwenyewe kama alivyomuelezea Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema al-Imam Ibn Abi Hatim kunna fi Masr sisi tuli, tulikuwa katika nchi ya Masri tukitafuta elimu anasema ilipita miezi saba lam naakul fiha marqatan ilipita miezi saba hatujala kitoweo kitu kinaitwa kitoweo hatujakiona asema kullu naharina mukassamun limajalisi shuyukh mchana wetu wote tumeugawanya kwa ajili ya kuhudhuria vikao vya mashekhe billail na wakati wa usiku ukiingia usiku annasakh wal muqabala ni wakati wa kuandika sasa yale maruwiyati ambayo tumeyachukua kwa shekhe kwa njia mbalimbali ni wakati wa nask na kufanya muqabala baina ya riwaya zetu zilivyo na mukabala na yale masimulizi ya shekhe kuna uwiano tufanya kazi hiyo hii ni ilmu mbali ya kihadithi vijana wanaifahamu kuzungumza haya kwa hiyo mchana ni kusoma kwa mashekhi mbalimbali usiku ni kazi ya kufanya murajaa na kufanya nasakh na kufanya mukabala katika maruiyati yetu anasema fa ataina yawman ana wa rafiqun li shaykhan tukamwendea siku moja mimi na rafiki yangu tukamwendea shekhi mmoja lakini pakasemwa kwamba ni shekhe mwenye illa ana baadhi matatizo yake yameelezwa siko hapo ashahid faraaina fi tariqina samakatan a'jabatna wakati tunakwenda kwa shekhe tuliona samaki yule samaki tukampenda sana fashtarainaha tukamnunua samaki yule kwamba sasa leo angalau tupate utowezi ah wakanunua samaki wao kwa lengo baadaye wapate kumpika wa mle falamma sirna ila albayt hadhara waqtu majlis tulipofika nyumbani tu ukafika wakati wa kikao cha ilmu falam yumkinna islahu hadhihi samaki basi haikuwezekana sisi kumtengeneza yule samaki kumpika hatukuweza wamadhaina ila almajlis tukatoka tukielekea kwenye kikao cha ilm falam nazal hatta ata ala samaka thalathatu ayyam tuliendelea kusoma tumeshughulishwa na elimu yule samaki alibaki pale tulipomweka siku tatu zikampitia kwa vile vile wakadat an tataghayyara na alikaribia kuharibika sasa yakulu rahimahullah fa akalnaha نيئة tulimla akiwa mbichi kwa ile hamu ya samaki hatuna muda wa kumpaa samaki na kumpika tukamla samaki yule akiwa mbichi lam yakun lana faraghun an nashwi fihi samak hatukuwa na faragha ya kuweza kumbanika na kumchoma au kumkaanga samaki faragha hiyo haikuwepo Allah Allah huu ni mfano wa pili wa tadhiya kule kujitolea walikokuwa nako asalaf katika mambo ya ilmu hadha al an-nawawi rahimahullah ta'ala imamuna wa imamu madhhabina rahimahullah ta'ala kama tunavyojigamba watu wa Afrika ya Mashariki imamu wa madhehebu yetu muhakkiki wa madhhab ya Shafi'ia haya tujiangalie sisi mashafi twaweza Alimamu Nawawi ni mwanachuoni aliyefariki mwaka na 676 rahimahullahu ta'ala. Sasa alimamu Dhahabi amemtaja katika Tadhkiratul Huffadh. Na hapa alimamu Nawawi anaielezea nafsi yake kwa kusema rahimahullahu ta'ala أنه كان يحضر في اليوم إثني عشر درسا اسمع ألكوا في حضورية قسك موجة إثني عشر درسا مدراسك من أميلي ويقول عن نفسه رحمه الله تعالى نانا زممزا كي سيما نفسياك يا سيما وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها نلقوا النتي تعليق kama kuna notice zozote taaliki zozote nilikuwa ninatia taaliki zangu kwenye darasa zote hizo min sharhi mushkilin au wuduhi ibaratin au dhabti lughatin hiyo ikiwa ni, ni, ni kusherehesha mushkeli kwenye darasa yangu au kuiweka wazi ibara ambayo ni ngumu au kudhibiti lugha likuwa nikiyafanya hayo wa barakallahu fi waqti anasema na Allah subhanahu wa ta'ala akaubariki wakati wangu Alimamu An-Nawawi amefariki kijana lakini leo ukimtaja An-Nawawi ni nani An-Nawawi ni marji ya umma marji ya umma kwa sababu ya tadhhiya ambazo walizifanya katika mambo ya elimu kuna mifano mingi sana tutosheke na mifano hiyo sasa hebu nigusie nukta ya tatu katika muhadhara wangu an-nuktatu ath-thalitha ni halu al-muslimin al-yawm fi qadiyati al-ilmi wa huduri majalis al-ulama nukta namba 3 barakallahu fikum ambayo hii insha Allah itakuwa ni nukta yetu ya mwisho katika muhadhara wetu huu tuiangazie sasa hali ya waislamu wa leo sisi sasa waislamu sisi kwenye suala zima la ilmu na kuhudhuria majalis za ulama na shuyukh almuhimu namna tulivyo sisi kwenye kuhudhuria vikao vya kielimu ndugu zangu waislamu kiukweli hasa vikao vingi vya kielimu watu wamevihama meza za mashaikh na maulama hazina watu zimewachwa ile pupa ya kuielekea elimu katika wakati tulionao imepungua sana inakaribia kutoweka katika maeneo mengi ile hamu ya waislamu kuondosha ujinga katika nafsi zao ipo kwa uchache sana ukiangalia idadi kubwa ya watu waliopo ambao wanasapoti dawa ya haki ukiangalia kwa namba idadi yetu sisi masalafi hapa nchini sikwambii nchi jirani na nchi nyingine hapa kwetu tu alhamdulillah masalaf si wachache wapo masha Allah lakini idadi ya wale ambao wameamua kuondosha ujinga katika nafsi zao katika kundi hili la masalafi ni watu wachache sana sana kabisa na hali si nzuri watu wengi wana ujinga mkubwa sana katika dini bali si ujinga tu shubuhati ziko nyingi katika jamii yetu ni jamii ambayo iko mbali sana na dini na hata sisi kujua huo usalafi hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi kwa sababu Allah yukhrijul hayya minal mayyit Allah umtoa hai kwenye maiti ukiangalia jamii zetu familia zetu zilivyo na huko tulikokuwa na wao walivyo na sisi tulivyo ni maajabu yani lazima umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umhimidi yeye kwa hiyo tunaishi katika mazingira magumu sana kidini napenda kusema kwamba mara nyingi jamii iliyotuzunguka haitusaidii katika jambo la dini kabisa haina msaada wowote bali vita ni vikubwa sana propaganda ni nyingi sana maneno ya uadui maneno ya kukatisha tamaa wakati mwingine mambo yanakwenda mbali si maneno vinafanyika vitendo vya kuwarudisha watu nyuma kwenye jambo la dini hiyo ni hali ya kawaida kikundi cha masalafi ambao wameamua utaratibu wa maisha yao uwe ni utaratibu ule wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake kinaonekana ni kikundi kigeni kama vile cha watu fulani wa shamba hivi wasiojua mambo wakati hiyo ndiyo dini ya Allah ya haki wakati hao ndio watu wa kunusuriwa na hao ndio watu wa kupongezwa na kutiwa nguvu kuhamasishwa kutiwa moyo lakini hili jambo halipo halipo kwa mtu mmoja mmoja hata kwa baadhi ya mamlaka katika baadhi ya nchi masalafi wanaishi kinyonge sana wallahi na baadhi yake zinaita dual islamia waulizeni mashekhe waambie masalafi ni wachache wanyonge wana maktabati tu unaambia la akhi fulani ana maktaba yake pale hawana hata misikiti hawaruhusiwi hata kuwa na misikiti na ni nchi za kiarabu za kiislamu watu wanafanya dawa za siri nchi hizo zipo sitaki kuzitaja tu hapo siko nchi chache zina neema katika nchi zenye neema ni nchi hii wallahi katika nchi zenye neema kwa dawa ya Kiislamu ni nchi hii mlango umefunguliwa tangazeni dini yenu mtakavyo mtaka nini nyinyi tena maadhalika tuna changamoto nyingi mazingira sio mazingira rafiki kwa sababu si nchi zenye kufuata Uislamu 100% watu wake wana dini lakini mifumo ya kinchi si ya kidini kwa hivyo usishangae mambo ya haramu kuwa ni biashara ukatoa macho kama wajifanya uelewi ah hiyo ah! haihusiani na nchi bwana watu wanaangalia faida bwana lakini wewe una uhuru wako na mambo yako ya dini yako sasa tunaishi kwenye jamii hiyo jamii mseto suala kubaki na dini ni jambo gumu kwenye kila nyanja wafanyabiashara kwenye biashara zao wana kipindi kigumu wale watu wanaamiliana nao kwenye biashara kuanzia asubuhi mpaka jioni shubuhati fauka shubuhati wakati mwingine huna namna unafanya jambo na astaghfirullah ufanyeje wafanya kazi wafanyakazi walio katika ofisi mbalimbali sawa sawa ni ofisi za umma au ofisi binafsi kuna changamoto nyingi tu wafanyakazi wa viwandani watu kwenye sekta mbalimbali kwa sababu ya mazingira yetu sasa tunahitaji tupate kinga madhubuti sana ya kuhifadhi dini zetu wallahi kwani watu wangapi tumekuwa nao katika da'wa hii katika sunna hii kwa sababu ya shubuhati za mazingira yetu wamevutwa na mrengo mwingine leo hatunao kuna watu wamezikosa ibada jambo kama la swala hapati na ukimwambia hana cha kusema ni kusikitika nasikitika niko bize shekhi wakati ni hoja dhaifu hoja dhaifu kabisa hana uwezo wa kuitoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hoja hii ya ubize lakini ni hoja kubwa sasa hiyo mtu anakuambia bila haya kabisa ni kwa sababu ya mazingira yetu mtu mwenye kujitambua hawezi kuambia maneno hayo hawezi kuambia niko bize wakati unamlingania jambo la ibada ataogopa kuzungumza hiyo lugha bora anyamaze kwa ule ujinga mtu anaweza kato sababu hiyo sikwambii mambo mengine ya shahawati yaliyotuzonga tunaitwa katika balaa kila siku wallahu almusta'an sasa katika hali kama hii katika mazingira kama haya ilmu haipatilizwi watu hawajawekeza katika mambo ya elimu muda wao fedha zao maarifa yao familia zao sehemu ya dini haijapata uwekezaji wa kutosha ule uwekezaji stahiki haupo katika vituo vya kidini katika maeneo yetu tuko dhaifu sana maal asaf wengi wetu wala hatuna mipango kama kuna mipango ni mipango ya mambo yetu biashara zetu mikakati yetu kazi zetu eh, family zitavyokaa na mno atavyoenjoy maisha eh, itakuwa vipi mambo ni hayo vikao vya kidunia tu wallahu almusta'an wa alayhi tuklan kuna maswali ya msingi hapa tuyaulize yameulizwa na baadhi ya ahli ilm kwenye maandishi yao fa aina alladhina kanu yatasabaquna fi hadhihi almajalis almubarakah katika zama tulizokuwa nazo katika miji yetu hii hebu niwaulize ndugu zangu waislamu na nyinyi mnipe majawabu kama mko nayo majawabu ya haki wako wapi wale ambao waliokuwa wakishindana kwenye kuhudhuria katika vikao vya baraka vikao vya elimu wako wapi aina alladhina kanu yatanafasun ala hudhuri hilaqi lilmi annafi' wako wapi wale ambao walikuwa wanaweka mashindano kama yalivyo mashindano mengine leo hii katika kufika kwenye vikao vya ilmu aina alladhina kanu yansakhuna alahadith an-nabawiyya wayudawinuna alfawaid alilmiyya wako wapi wale ambao walikuwa wakiandika na kudhibiti hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na waliokuwa wakiziandika faida za kiilmu wako wapi hao wako wapi wasomi waandishi ambao wanabeba ilmu kwa maslahi ya leo na kizazi cha kesho wakaidhibiti ilmu kwa maandishi wakayatunza kwa sababu الضبط عند المحدثين على نوعين ضبط الصدر وضبط الكتاب kuna waliokuwa kihifadhi kwa nyayo zao wa huwa saunu almahfudhat nako ni kuyachunga yale ambayo umeyahifadhi min haithu yatamakkanu almuhaddith ala ihdariha tuliba minhu ana uwezo wa kuyaleta muhaddith yale mahfudhat wakati wowote ambapo atatakiwa bal wa hifdhu alkitabi wa huwa sawnu almahfudhat min tatarruk alkhalal walikuwa kiyatunza yale maandishi yao ambayo wamehifadhi kwa kuandika yasiingiliwe na ubadhirifu wowote mbovu anaficha vitabu vyake kama ameandikwa kwenye ngozi anaificha isijekaliwa na panya ikanyewa na mende anahifadhi ndio hifdhul kitabi inda almuaddibin aina haula wako wapi hao leo ambao watahifadhi hizi elimu kwa maslahi ya kizazi cha kesho aina hum akhbiruni ambiuni ayuha almuslimun aina hum aina hufadhu kalami rabbil alamin wako wapi hafadha waliohifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wako wapi mahufadhi katika watoto wetu na vizazi vyetu maana ahlul ilm walikuwa kupipia kuwafundisha watu wao wakiwatoa wakfu lillahi rabbil alamin kuanzia wakiwa wadogo uko wapi uwekezaji huo kwa vijana wetu wako wapi hafadha min abnaina ومن بناتنا wako wapi waliohifadhi kitabu cha Allah katika vijana wetu wa kiume katika mabinti zetu uwekezaji huko wako wapi waalimu wa kuwasomesha katika majumba yetu tuwaone wakipishana kusomesha elimu ya dini kama wanavyopishana kusomesha tuition aina hufadhu kalami rabbil alamin kama kuna vijana waliohifadhi ni wale wa okota vipi bwana hali yako bwana wewe kijana wapi bwana huyu anayeuliza hivyo ana watoto wake nyumbani wako huko sijui si nitukufanyaje huko si nitukufanya nini huko sijui jua kali academy gani huko alafu ajifanya kuuliza uliza watoto wa misikitini huko shaka mbona kuonaona tu ah mimi nipo nitakusoma dini eh ukahifadhi wewe tukudhamini mimi dhamini kutaokota kwa mtaani huku basi ukaona umefanya udhamini mkubwa hiyo ni kheri hatusemi usifanye hichi ni kibanzi wakitoa katika katika jicho la kijana uliyomkuta mtaani haya hilo jiboriti katika jicho lako maana kuna siki limekuelekea wewe kwa maana wale watu wako nao umewekea mpango gani kama huo kuna mpango kazi wowote na wako wapi wanahifadhi mutun aina hufadhu kalami rabbil alamin wal mutun na wale waliohifadhi mutuni za ilmu bi anwaiha kwa aina zake kutubu sunna kutubu al-aqida kutubu al-lugha kutubu al-fiqh kutubu al-adab كتب التجويد علوم القرآن وما شاكل ذلك aina hufadh limutuni alilm wako wapi bwana wala mambo haya hayapatilizwi na ndiyo mambo ya ilmu wanawachuoni wakitajwa wanatajwa na hifdhi zao na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amezungumza wazi kabisa katika maeneo mengi kwenye vitabu vyake na kwa sauti kwamba tulinufaishwa sisi kwenye elimu yetu yale tuliyohifadhi yametufaa zaidi kuliko yale tuliyoyasoma na waangalia ahlul wanapokaa katika fatawa zao utadhani kuna mahali yana kliki namna anapoteremka utajua hizi ni hifadhi za utotoni elimu yao ililelewa toka ni watoto wadogo hawajabeba uchafu wa fikra wakaelekezwa huko sisi leo tuna wakati mgumu sana tunaletewa watu tunaletewa wanafunzi haya ninayozungumza mashekhe zangu Sheikh Mujahid na wenzake waalimu watanikubali tunaletewa watu sisi kama wanaletwa jela yani wanafunzi wengi ambao waletwa kwetu sisi si kwamba mzazi ameamua huyu kijana wangu mwenye akili genius anapiga A maadhalika atabarau bihi lillahi rabbil alamin unamtoa kwa ajili ya Allah hii akili iende kwenye dini, ataleta pengine ataleta manufaa katika umma. Alafu mimi nina uwezo wa kumsimamia, nina uwezo wa kuwekeza, nina uwezo wa kumwekezea huyo Mathalan, tukaletewa vijana kama hao wenye akili, tukiwafundisha wanaelewa chap chap. Twaletewa watu wa kupiga msasa, kwanza uanze kumsugua nongo za sigara ziishe, na huu ni mwenye afadhali, wengine wana bangi na tuambiwa bangi miaka mingapi miaka 40 ya kichwani sasa mumletea mtu huyu wa uraibu mumpige dodoki kwanza mumsugue kwa maneno laini kwa anafanya hivi kila kitu anagomba sehemu za kula anagomba kwenye foleni ya choo anagomba kwa sababu yuko jela pale mimi nitaondoka hapa bwana ah bwana usiondoke bwana usiondoke bwana usiondoke bwana ngoja kwanza bwana hebu njoo aitwa na viongozi anasihiwa mimi mpigieni baba bwana mimi nitatembea mimi ah la la la mtu kama huyu sasa mumwengeenge mpaka sasa aanze kaida mtu huyu aje ahifadhi Qur'an kwa hivyo twaletewa vijana wako katika hatua mbaya sana ila wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi na ni wachache sana kwa hivyo tuna changamoto hizo lakini wale wa kwetu watuwekezi kwa hivyo kuna upungufu mkubwa katika maeneo hayo sasa limadha hadha zuhud kullu ولماذا هذا الاعراض kwa nini sasa jambo la ilmu tumelipa nyongo kwa kiwango hiki kwa nini mafundisho ya dini yetu tumeyaacha kwa kiwango hiki فما الذي شغل المسلمين عن حضور المجالس allati yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala hivi ni jambo gani hasa nawauliza ambalo limewashughulisha waislamu mpaka wasihudhurie vikao hivi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda kuna jambo gani kubwa ambalo limetushughulisha sisi lakini najiuliza aina tukba ayamu muslimin siku za waislamu na nyakati zao zinamalizwa wapi wapi wakati wetu unaisha kuna sehemu katika wakati wetu tumepanga jambo hili la ilmu katika barnamiji yetu ya maisha hili jambo la ilmu lina fursa ah usimtolee macho majibu unayo mwenyewe katika shughuli zako wewe unapojiweka uko wakati wa kusoma uko wakati wa murajaa uko wakati wa durusi kwa mustawa uliokuwa nao una wakati hata wa kusikiliza wewe na familia yako kweli hali ni mbaya sana tuna hali ngumu sana tunahitaji mabadiliko ya kweli ziko sababu nyingi sana zinatuzuia katika kheri hizi lakini biidhnillah tukifanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi kwa kutawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kuhofia njaa na ufakiri tunaweza tukabadilisha hii hali biidhnillahil karim na Allah subhanahu wa ta'ala atayabadilisha mambo yetu